Kada zamislim svoje zadnje trenutke Vidim vas kako me držite za ruke Negdje daleko u mutnoj daljini Ležim kraj vila u bijeloj posteljini Kad podvučem crtu i svedem račune Kad postanu nebitna bogatstva i kule Kad konačno shvatim smisao života I kada budem sam bez svoje majke i oca Kad dođem do kraja i posljedne okuke Kad uvidim greške i pogrešne odluke Kad život u meni počne da blijedi ja Biću spreman za ono što slijedi Nek svijet izgori u vatrama silnim I sunce nestane u maglama sivim Nek presuše mora i biste rijeke Samo neka su sigurne moje lijepe čirke Puštat muziku nek stoji koju godinu Jer vas da kažu najjači za one što umru poginu Nemoj da me spominju odmah reperi ko brata Znate ko to smije, ko je tu od starta Pazite mi najbliže ko što bija Vama neko je morao prije otić To je tako džaba Držite se skupa nek jedinstvo bude taktika Lanac je ja koliko mu i najslabija karika Imaju dvije kutije tu mi uspomene nađi Živio sam zato da je nekom kome će značit Neću puno tražiti, al nek se raja skupi Volio bi da se pomeni zove futbalski turnir Neka pozitiva, kultura, muzika, sport A vi bogataši osnujte humani fond Svega nek bude, nek ljudi kažu bio svestran Što se mene tiče, može i HR Česma Ima negdje sveska neobjavljenog teksta tu nek ide ženi, garantima, njoj pjesma Djecu nemoj previše kudit, im izbor Nek budu to što žele I ja sam isto Glavu gore jer je tugovanje bezvrijedno Glavu gore jer tu ćemo da se sretnemo A dotad budite jaki, živite momente I ne dajte nikad Nikom da vam određuje domete